Я ж просив, не заважай, коли я мрію. Якщо я в австрал подався, не влазь. Та ну, Маркі, я ж тебе вітаю з днем народження. О, дякую, друже. Слухай, щось застрягло в зубах. Як це мене заколупало? Будь другом, врятуй. Брате, ти звернувся куди слід. Як доктор Марті полікує, то й боженько вас не врятує. Прошу на мій стерильний стіл для огляду. Залазь. Давай. А чого, Костель? Ліворуч. Вибач, так, не базікай, коли в пащі їжа. Ось воно. Ова, як воно там опинилось. З днем народження! Дякую, брате. Запхнув між зуби? От жартівник. Та їх ще у крамницях немає. Ти глянь, ти глянь, тримай. Бачив? Ну, оце так, сніг іде. Десять років. Декада. Юлілей. Одиниця і нуль. Не подобається. Ні, ні. Клас. Провал. Краще б я будильник з Алексом подарував. Їх з руками ладні відірвати. Ні, ні. Подарунок супер. Слово честі. Розумієш, мене ще рік, а в мене все як і раніше. Постояв тут, пішов сюди, поїв і все спочатку. А знаєш, у чому річ? Подамся я в юристи. Розірви це обридле замкнуте коло. Як? Забудь про своє нудне життя. Дай собі волю. Вигадуй на ходу, імпровізуй, літай. Аж так? Тобі потрібен свіжий подих. Свіжий подих. Гаразд, це я можу. Роби як я. Люди йдуть, Марті! Як я люблю людей! Не життя, казка! Підйом, Лорі, вставай, прокидайся! Що сьогодні за день? П'ятниця. Новий чудовий день. День дуже класних занять. До праці. Хвилин за десять. Підйом. Мелман, Мелман, Мелман. Вставай, прокинься і сяй. У великому місті знову сонячний ранок. Не для мене. Я беру лікарняний. Що? Я виявив ще одну брунатну пляму. плечі. Ось тут. Ось вона. Тут. Бачиш? Забув? Це ж тільки твоя уява. Тіл, вставай, ледаче мавко. Буде вам свіжий подих. свіжіший, ніж від орбіта. Справжня зимова свіжість. Як дихну, то попримерзаєте. Пані і панове, діти будь-якого віку. Зустрічаєте король міста Нью-Йорка. Лев Алекс. Починаємо. Починаємо. Народ, будьте сюди, такого ви ще не бачили. Свіжачок від кайфової зебри. Роззувайте очі й вуха. Ого, оце так. усміхаєтесь і махайте, хлопці, усміхаєтесь і махайте. Ковальський, доповідай. До колектора лишилось 500 футів. Мінуси зламалась остання лопата. Так, так, так. Ріко, гайда по сміття. Шукай лопати і полички від морозива. Ще один обвал це зайве. А е, я шкіпера. А ти, прапоре, будь білим і пухнастим. Сьогодні ми нахиваємо звідси п'ять. Так, цього у передачах про тварин ви не побачите. Усе. Виставу закінчено. Дякую, що прийшли. Гадаю, мій свіжий подих вам у кайф. Я тут цілий тиждень і пробуду тут усе своє життя. 365 днів на рік, навіть на хануку, на різдво, на Хеллоуін і на 8 березня. І ще не каструйте своїх домашніх тварин. Дайте таксистові на чай, він же сім'ю годує. Ти, копитне, англійською шпрехаєш? Ну, шпрехаю. Що це за континент? Манхеттен. Остуди твою дивізію. Ми ще в Нью-Йорку. Назад в окоп. В окоп! Дайте у фраку. Завжди. Слухайте, що це ви робите, хлопці? Реймохід в Антарктику. Ванни як там є? Таємниці брехти. вмієш, мій монохромний друже. Ти бачив, що пінгвіни вештилися Нью-Йорком? Певно, що ні. Це ж не природньо. Нам тут просто не місце. Ясно, що все це якась ворожа злочинна змова. А ми хочемо втрапити на рідні безкраї простори Антарктики. На волю! На волю? А що туди справді можна потрапити? Льово? Гоу! А де ця ваша воля? Скажіть, де вона? Ти нікого і нічого не бачив. Ясно? Так, сер. Вибачайте. Ні, сер. І останній на сьогодні вихід короля міста Нью-Йорка Мела Алекса. Дякую, дякую, щиро дякую. Всі овації тільки вам. Що за клуб? Ну, ще трохи оплесків. Це трохи зайве, але все одно дякую. Чиї це труси? Заходьте на мій вебсайт. Працюємо цілодобово. Побачите, як я сплю. Що за райське життя? Е, так, ось тут. Я просто в раю. У марті день народження. Що там, що там? Зараз? Розгортай, розгортай. Ну як? Радосник. Дякуємо в мене. Льова. Подарував найдорожче. Знаєш, це ж мій перший ректальний термометр. Ох ти ж. Мені його бракуватиме. Чинаємо. Нога. Літа. До. Бі. Зоопарк. У. Живи. На. Мавпо. Ти схожий. Ще й смердиш, як вони. Дожилися. Друзі, мені аж ніяково стало. І за себе, і за вас. Та ви що? Ми ж тиждень морочилися. Загадуй бажання красунчику. Що загадав? Ні. Казати не можна. А ну скажи. І що? Не можна, щоб не наврочити. Чи ти біди на свою голову шукаєш? Навряд чи. Тож я на краще. Марті, не викаблучуйся, розкажи, ніякої біди з цього не буде. Гаразд. Я побажав гайнути на волю. На волю? Я ж казав, буде біда. На волю. Ти сказився. Дурнішого я ще за життя не чув. Там антисанітарія. Якщо можна пінгвінам, можна й мені. Пінгвіни божевільні. Та ну уяви лишень, гайнути на волю. Віднайти своє коріння, свіже повітря, безкраї простори. Я чула безкраї простори є в Коннектикуті. Коннектикуті? Щоб туди потрапити, треба на великому центральному вокзалі сісти на потяг, що йде на північ. Отже, можна сісти на потяг? Гіпотетично. Марті, припини. Ну що можна знайти в Коннектикуті? Лищів, Дякую, Мелмане. Ні, ні, я серйозно, я хочу. Цього на волі не буде. Це високоякісний продукт. Але ж, але. І він на твоїх безкраїх просторах не водиться. Олекса, тобі не здається, що в житті є дещо цінніше, ніж стейк. Крихітко моя, він пожартував. Не ображайся. А вас не турбує те, що ви нічогісінько не знаєте про життя за стінами цього зоопарку. Ні? Ні. Ну, знаєш, нам і так тем для розмов не бракує. У тебе у тебе все рильце у Кремові. Отут. Дякую, друзі. Дякую за свято. Дуже весело. Чесне слово. Що це з ним? Алекс, може, поговори з ним. Спробуй його якось підбадьорити. Як? Я йому снігову кульку подарував. Хіба буває щось краще? Алекс, Ясно, до чого тут йдеться. Година вже пізня, я, мабуть, піду. іди. Він же твій найкращий друг. Добре, добре. Гаразд. Марті, бувай. Добраніч. Що за день? Райське життя. Я сказав би, що краще й не буває. Ба ні, буває. Онде й зоря вже сяє. Хіба в деяких метрах ти її побачиш? То вертоліт. Маті, брате, послухай. Нам усім час від часу здається, що трава десь солодша і зеленіша. Алексе, а ти поглянь на мене. Мені вже 10 років. І в життя прожив. А й досі не знаю, чи я чорною білосмужку, чи білою чорну. Марті. А я пригадав одну пісеньку. Алексе, будь ласка, не зараз. О, зараз. Пісенька чудова. І ти її добре знаєш. Ні, ні, почалося. Будь ласка, не треба. У мене банани у вухах. Я їду від вас. Я тебе не знаю. Прощатися час. Я не знаю, хто він такий. Не знаю. Він живе в наших серцях. Так. Ну, підспівуй. Слова ти знаєш. Лише два слова. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Стуліть пельки! Дайте поспати! Горлайте, як руки на токовищі! Сам ти глуха тепер, мовчи, бо вперіщо! А пуп не розв'яжеться, смугастий! Полізь до нього, то й від мене отримаєш. То як, смугастику? Ми з тобою чудова команда, ти і я. Це точно. Жодних сумнівів. Ну то як? Ти на цю свою волю від нас утечеш? Ні? Ура! Гайда разом! Куди? На волю. Ходімо разом, ти і я на п'яту авеню. До великого центрального вокзалу. А там гайда потягом на північ. Ну ж бо, давай. Буде здорово. Повернемося ще до світанку. Ніхто й не помітить. Ти пожартував? Так. Так. Ясно, що пожартував. Куди вже нам на потягах кататися? Жартую. Ти так не жартуй, бо мені моторошно. Ну, все. Піду подрімаю. І я піду, щоб до ранку голос відновити. Пенсіонерам завтра безкоштовний вхід треба харчати, бо не дочувають. Добраніч, котяро. Знов не вимкнули звуковий супровід. Нічого. Лежи. Зараз вимкну. Аж полегшало. Ходи до мене, моє золоце, така ніжна, смачненька. Я так люблю, коли на тобі є трохи жарку. Моя визочко, моя солоденька, гарненька, соковита. Ти знаєш, як я за тобою скучив. Алекс, Алекс, Алекс, що? Ти палець смокчеш? Чого тобі? Зараз скажу. Через запалення сечового міхура я дві години бігаю. От пішов я подзюрити і зазирнув до Мартів кошару. Тобто я ніколи туди не зазираю, а сьогодні чомусь зазирнув. Мел мене забагато тексту. Наш Марті. Він зник. Як? Тобто як це зник? Цікаво, скільки днів він рив цю нору. Марті! Марті! Та він туди не вліз би. Марті! Марті! Марті! Маячня якась. Куди він подівся? Конектикут! Оце вже ні. О, ні. Що ж нам робити? Нам треба. Треба. Тобто треба комусь подзвонити. Алло? Дайте відділ зниклих тварин. Швидше. У нас зникла зебра. Можливо, вона подалася в Коннектикут. Алло? Алло? Заждіть. Людям дзвонити не можна. Алло? Вони з пересердя переведуть Марті в інший зоопарк. Не кусай руку, що тебе годує. Так, твоя правда. Знайдемо його самі. Самі? Його треба зупинити, доки він не утнув найбільшу за своє життя дурницю. Він же десь блукає, мерзне, сумує. Бідолаха. Дамане, ходімо. Хтось має лишитися тут. Раптом він повернеться. Ні, не викручуйся. Підемо всі. Це колективна психотерапія. Який коротший шлях на центральний вокзал? Вам краще по Лексингтон. Мелмане. Гаразд, нам краще по Лексингтон. А може по парк авеню? Ні, так буде довше. Втратимо багато часу. Я чув у Лінкольн центрі сьогодні лекція про анархію. Закидаємо лектор лайном, як анархісти. Важко було по пахвеню. Ти впевнена, що так ми найшвидше доїдемо. Я не знаю, так Мелман сказав. Друзі, слухайте, там на підлозі такі кльові умивальники, і в них кладуть льодяники безплатно. Мелмане, це не екскурсія. У нас важлива місія не дати Марті зневічити собі життя. Та де ж цей потяг? Він їде. ж просила з ним поговорити. Я й поговорив, поговорив і нічого не розумію. Він мені гайда на волю, а я йому ти що здурів, а він завів щось про 10 років і про свої чорні і білі смужки. От що, підеш прямо по західній 42-й. Так? Вокзал у тебе буде ліворуч. Ясно. А як побачиш Крайслер Білдінг, значить прогавив. Дякую, офіцере. Гей ти! Не лізь на червоне. Йолоп. Так, сера. Зебра. Де вона? Просто переді мною. Застрелити? Ні, затримай. Тоді пришліть підмогу. Ікс знову програли. Сумно, великий центральний вокзал. Він сказав великий центральний чи грець натуральний. Приїхали. Великий центральний вокзал. Справді великий і справді центральний. Дозвольте, ситуація надзвичайна. Без паніки, тобто не така вона вже й надзвичайна. Прямий у аперкот, ану нюхни. Жіночко, я вас благаю. А що за муха вас укусила? Поганий котику. Людонька, спізнився я на експрес. Тепер при кожному стовпі гальмуватимемо. Я знайшов. Я його знайшов. Він знайшов. Він його знайшов. Знайшов. Він його знайшов. Знайшов. Я цілий. Я цілий. Усе гаразд. Друзі, як ви тут опинились? Брат, як добре, що ми тебе знайшли. Бідолашечка, як ти тут? Зі мною все гаразд, я в нормі. Їй богу, я в нормі. Ти в нормі. У нормі чудово. Ви чули? Наш Марті в нормі. А я ще переймався. Марті, як же ти міг? Я думав, ми друзі. Та що такого сталося? Я повернувся до ранку. Ніколи, ніколи так не робити. Мене чув. Ти чув його? Друзі, часу обмаль. Мелмана, ти годинник зламав. Ніколи, ніколи ні за що так не роби. Ану ще раз. Хлопці, хтось нас став. Ми білі і пухнасті, білі і пухнасті. Якщо маєш лайно, збурляй. Це ж люди. Доброго вечора, офіцери. Ні, ні, ні. Ти краще помовчи. Добре? Ти не мастак. Ладно складати слова. Тихо. Сіть. Здоровенькі були. Ось що. У нас тут усе в нормі, просто халепа невеличка, наша внутрішня халепа. Мій друг трохи схибнувся. Та це з кожним може статися. Життя у нас таке. У нього, розумієте, дах з'їхав. Ти що верзеш? Мій дах нікуди не їхав. Тихо. Я все владнаю. Ну, що ж ви за люди? Може, ми просто підемо додому? І ви теж розійдетеся. То як? Ми ж з вами свої люди. О, ні, ні, ні, ні, заспокойтеся. Я ж Алекс, Лев із зоопарку. Чого це вони? Ау! Ау! Вау! Зі мною щось таке коїться, щось дуже дивне. Друзі мої, я вас так люблю. Я дуже вас люблю. can make the sunrise. Sprinkle it with you. The candy man. Oh, the candy Вчорашній випадок на вокзалі ще один доказ того, про що давно волають захисники тварин. Диким тваринам аж ніяк не місце в неволі, а відтак їх повернуть у природне середовище, де вони житимуть на волі, якої їм, вочевидь, так бракувало. Підвестися, допоможіть. Упритомнів. О, ні, знову. моя голова. Що? Де? Як? У скрині. О, ні. Ні, ні, ні. Тільки не це. Мені не можна у скриню. Ні. Не можна. Задихаюся, рятуйте. Темрява душить. Нічим дихати. На мене тиснуть стіни. І я тут сам один. Сам самісінький. Алекса, Алекса, ти тут? Марті! Я Я радий тебе чути. Марті! Ти тут? Як ти там? Що сталося? Кепські справи, Марті. Алекс, Марті, це ви? Глорія, і ти тут. Який ж у тебе ніжний голос? А що сталося? Ми у скринях. О, ні. Як же я стомився спати? Мелман. Мелман? Як ти там? Все гаразд, нормально. Я ж не вперше у барокамері засинаю. Мелмане, ти не в барокамері. На томографії? Ні, не на томографії. Нас перевозять до іншого зоопарку. До іншого зоопарку? О, ні. Ні, мені ж не можна. У мене ж о п'ятій огляд у доктора Голдберга. І жоден інший зоопарк не може сплатити за моє лікування. Мелмане. І взагалі я нікуди не поїду. Мелмане, без паніки. Усе у нас буде чудово. Усе буде просто супер. Ні, Марті, нічого супер у нас не буде, бо через тебе нам гаплик. Через мене? Я щось не второпаю. До чого тут я? Ти що, жартуєш, Мартіне? Ти ти людей прогнівив. Ти вкусив руку Марті, яка нас годувала. Хто я такий? Навіщо я живу? Я маю віднайти себе на волі. Але ж я не просив вас пхатися за мною. Чи просив? А він правду каже. Що? Я казав, треба було сидіти в зоопарку, а ви удвох. Мелмане, мовчи. Це ж ти підкинув йому цю геніальну думку. Алекс, дай Мелманові спокій. Дякую, Глорія. Між іншим, Алекс, я не винен у тому, що нас кудись перевозять. Мелмане цить. Народ, когось нудить чи ні? Мене нудить. Мелмане, тебе все життя нудить. Доповідай, якийсь таємний код шкіпера. Не можу розшифрувати. Примате, Читати вмієш? Ні, але Філ вміє. Філ? Доправити? До Кенії? Природний заповідник. Африка. Африка. Нам не по дорозі. Віко! найбільшого міста у світі королем був. Мене люди любили, а через тебе все це псу під хвіст. Любили? Може, вони тебе любили, бо не знали, який ти насправді. Припиніть, бо зараз вилізу і обом натовчу пики. Це я не знав, який ти насправді. У тебе й душа чорна у білу смужку. Припиніть. Годі вже припиніть. Заспокойтеся. Годі кажу. Що там? Я не можу, Штіпере. Треба ввести пароль. Годі відмовок. Давай результат. Навігація. Ясно. Поміркуймо. Заткніть його. Вдалося. Покладіть ці старі ночви на зворотній курс. Народ. Пливу. Глорія Мелман. Марті. Алекс. Марті. Алекс. Марті. Ні, завжди. Не відпливай, Марті. Повернися. Арчи! Мелман! Глория! Марти! Мелман! Глория! Кто-нибудь! Оу! Марти! Мелман! Глория! Глория Мелман Марти! Мартин Гелман Глория! Мелман Марти! Діду Котя, баба Мотя. Витягніть мене звідси. Є хто живий? Агов? А витягніть же мене з цієї скрині. Народ, будь ласка, витягніть мене. Мелман! Олексе, це ти? Я, я, Мелман. Я зараз. Та не крутися. Мелмане, Зараз витягну. Завжди тут. Нікуди не йди. Але все що ти замислив? Я тебе звідси висаджу. Розслабся. Алекс. Жирафа у праву лозу. Ну, пан або пропав. Алексе, навіщо це? Завжди. Не треба, не треба зупинись. Завжди, Алексе. Завжди. Там Глорія. Там Глорія? І справді вона. Глорія! Глорія! Все, хлопці, розвага закінчено. Глорія! Алекс! Марті? Марті! Ану, хлопці, праворуч. Так. А тепер лівіше. Лівіше. Давай. Ну ж бо, давай. Приїхали. Слухайте, хлопці, я сьогодні без грошей, я потім вам заплачу. І вам того ж. Марті! Марті! Алекс! Марті! Алекс! Марті! Алекс! Марті! Алекс! Марті! Чорт, забирай! Марті! Я тебе вкушу! Стій, завжди, стривай! Ану не смій втікати! Завжди, завжди! Ну все, начувайся! Марті! Як же нам пощастило? Ми всі тут разом. Живі й здорові. Так, ми тут. От якби ще знати, тут це де. Сан Дієго. Сан Дієго? Так, білі піщані пляжі, майстерне відтворення дикої природи, надзвичайно просторі кошари. Дуже скоро, що це зоопарк Сан-Дієго. Навіть штучне каміння. Тиба? Ніби справжнє. Сан-Дієго. Що може бути гірше, ніж Сан-Дієго? Ну, не знаю. Місця тут просто кайфові. Я б тут завис. Я б завис. Я вб'ю тебе, Маркі! Я тебе задушу і в землю зарию, а потім вирою, клоную і клонів твоїх повбиваю, а потім я з тобою більше не розмовлятиму. Годі. Спершу знайдемо людей, зареєструємося, а вже потім з'ясуємо, що й до чого. Чудово. Сандіяго, я маю змагатися з їхнім дельфіном, з кінозіркою. Він тільки й уміє, що зуби шкірити. Все, мені кінець. Я пропащий. Це крах. Моїй кар'єрі хаплих через тебе, Марті. Ти знівочив моє життя. Та ну, але все. Ти що гадаєш? Я справді хотів, щоб усе так вийшло. Хочеш, щоб я вибачився? Ти цього хочеш? Скажи мені, добре я. Цить. Він мені цитнув. Марті, ти б мав його зрозуміти. Цить. Не цикай мені. Ви чуєте? Ви чуєте? Тепер вже чую. Де музика, там і люди. Нам потрібен найбільший начальник. Та й тротуар був би не зайвий. Яка ж тут глушина? Краще б його назвали зоопарк Сан-Денетрі. Спершу вони кажуть, у нас відкриті простори кошари, щоб тваринам було вільніше. А далі не счуєшся, як усі живуть, наче хіпі сплять хто де хоче. Я тут прижився. За мною народе, уперед! Хлопці, людям треба сподобатись. Усі привітно всміхнулися. Мелмане, а привітніше можна? Я не усміхаюся, це гази. Гази чи ні, але будь привітнішим. Та це взагалі не люди. Це тварини. Каліфорнійські тварини? Аплек. Наче збігались реперів. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. Аго, мої лялі кралі. З вами король Джуліан. Ставайте рівненько і слухайте уважненько. І тілом дригайте управненько. Дуже управненько. Правненько і жвавенько, щоб було солоденько. Торопали! Що це за звіринець? Я нарахував 26 порушень санітарних приписів. Оце так Сан-Дієго. Скаже на місцина, схибнутися можна. 27. От би ще пива з чіпсами. Слухайте. А де ж це Алекс? А він же начебто йшов за нами. Не знаю, де він, але гулянка тут класна. Фоси! Фоси йдуть! Фоси йдуть! Рятуйтеся, хто може! Фоса. Ням-ням. Фоса смачно. Ненавиджу павутиння. Ну, друзі, дякую. Дякую, що зачекали. Це так приємно. Добрий день. Ми з Нью-Йорка шукаємо тутешнє начальство. Розумієте, ми кілька годин якось по-дурному просиділи на пляжі, а по нас ніхто не прийшов. Не знаю, як тут у вас заведено, але ясно, що це якесь велике непорозуміння. Та боги з ним. Ви скажіть, як нам пройти до адміністрації, а ми вже якось самі. Здорово, чувачок. Паук! У мене там павук! Павук! Морисе? Ти колись таке бачив? Ось його злякались. Бей, бей його. Зараз я. Бий його, бей, бей, бей! Сип'ємо! Ну, начувайся. Королі Джуліане. Хто Хто вони? Це прибульці. Дикі варвари з дикого майбутнього. Вони вб'ють нас, заберуть наших жінок і коштовні метали. Вставаймо і ніколи не лапай короля за ноги. Зрозуміло? Ховаймося. Усім бути тихо і мені теж. Цитьте, хто це там так цитьке? Ой, це ж я. Бий його. Та боляче ж. Мабуть, ти його пришешелила. Ну, все годі. Гаразд. Його вже немає. Це справді варвари. Ми приречені. Ноги. Я ж я ж звелів, щоб він не лапав. Я звелів йому чи ні? Він звелів тобі вже разів сто. Стривайте. Я маю план. Та невже? Я вигадав хитрий спосіб. Ми побачимо, вбивці вони чи ні. Здоров був. Завжди я краще сам. Алекс діє, Марті сидить тихо. Привіт! Що таке? Вибач, вибач. Сидь. Ні, ні, не плач, не плач, не треба плакати. Не плач, малий. Я просто добрий, симпатичний лев. Мати Божа, Ніде. Цей великий поганий лев налякав тебе. Бідолашечка. Який же бадяка маняка цей котяка. Ну, ходи до мамусі на руці. Гарненький, але краще не чіпай його раптом і заразний. Який гарненький, мій солоденький. Ну просто пончик до вранішньої кави. Та це просто жмут кульбабок. Сумніваюся. Як на мене, той кудлатий такий дуже підозрілий. Він так грізно ревів. Дурниці, Морісе. Народи усі сюди! Хайде знайомитись з кульбабками! Його королівська величність незрівняний король Джуліан, 13-й самопроголошений владар лемурів. Ура! Вінстильний. Він що, цар цих щурів? Як на мене, це білки. Вітаю вас, гігантські пики. Можете поніжитись у сяйві моєї величі. Точно, білки, такі білки. Від щирого серця дякую вам за те, що прогнали мерзенних фос. Когось? Фос. Вони нам весь час набридають, приходять без дозволу, псують свято і безбожно нас жируть. Все це дуже цікаво, але ми просто шукаємо, де тут люди. Ух ти, які у тебе здоровецькі зуби. Сором тобі, Морісе. Чи не розумієш, як ти образив цю пику? А скажіть, ви взагалі хто такі? Я Алекс. Той самий. А це Глорія Марті Мелман. А звідки ваша банда буде родом? Ми з Нью-Йорка. Нью-Йоркським бандитам. Ура! Нью-Йоркським бандитам, ура! Всі ознаки виродження породи. Треба якось дізнатися у цих болдерів, де тут люди. Вибачаєш? Люди у нас болдерів так і є. У болдерів є люди. Це дуже добре. Дуже. Супер. Он де вони. Правда, гарні люди тільки якісь мовчазні. А живі тут хіба не водяться? Ні, тільки мертві. Ну, якби тут було багато живих людей, ці країни називалися б тоді дикими. Точно. Дикими? А ну, гальмуй, волохатий. Дикі, це як? У хижі живи? Листком підтирайся. Ти про це? А навіщо підтиратися? Ой, вей. Ой, вей. Ой, вей! Всі разом! А можна я на одну хвилиночку вийду? Рятуйте! Заберіть мене звідси! Алекс, Рятуйте! стій! Стій! Я попливу до Нью-Йорка. Що ти сказився? Я знаю, шансів мало, але я спробую. Ти ж не вмієш плавати! От я й кажу, шансів мало. Природа. Я весь у ній. Заберіть її. Я нічого не бачу, нічого не бачу. Тепер вже бачу. Послухайте, ясно, що хтось десь помилився. Люди не могли нас висадити тут навмисне. Вони скоро схаменуться і відразу кинуться нас шукати, так? Точно. Я на волі, як вітер в чистім полі. Розгуляюся я. І я думаю, що вони в цю мить уже пливуть сюди. Дві з половиною тисячі миль на південь. Так, хлопці. Снідати вже будемо крижаними суші. Ріко. Ну, оскільки мені судилося померти на цьому безіменному острові, я Мелман Манкевич. При здоровому глузді і у нездоровому тілі заповідаю кожному з вас трьох рівні частини свого майна. Вибачай, Олексе, тебе змило. Нужник. Молодчина Мелмоне. Вбиральня те, що треба. Ні, це не вбиральня. Це могила. Ти Мелмона загнав у домовину. Полегшало? Та годі вже вам. Це ж не кінець, початок нового життя. Може, нам саме пощастило, круто пощастило. Ні, ні, ні, ні, ні. Нам круто не пощастило. Ти все зіпсував своїм бажанням у день народження, і все це сталося через тебе. Навіщо ти сказав, що загадав? О, ти наврочив. Стривайте. Я ж не хотів казати, пам'ятаєш? Це ви мене вмовили? Так, точно, це ми. І взагалі, це не лихо, а навпаки, це щастя. Озирніться навколо. Ні парканів, ані розкладу. А місця тут такі гарні. Життя на волі. Може, все. Все, з мене годі. Це твоя половина, а це наша половина острова. Тут погана половина, де ти можеш казитися і скакати, мов горбоконики цілі дні робити, що заманеться. А тут хороша половина для тих, хто любить Нью-Йорк і хоче додому. Та годі тобі. Стій, ні, ні, назад. Хлопці, так не годиться. Добре. Ви на своїй половині, а я на своїй. Як буду потрібен, знайте. Я на своїй кайфовій половині живу і тішуся життям. От тобі маєш кайфова половина наша. І ми будемо тут виживати, доки не повернемося додому. Наша половина у сто разів краща, а на тій половині смердить. Село без газу, глушина. Ну і що далі? Без паніки, Мелмане, я знаю шлях до порятунку. От подивлюся я на його пиху, коли він це побачить. Ви тільки погляньте. Який він без нас безпорадний. Ну, чого зуби шкіриш? Я вже годину стирчу тут, як дурепа. Довго я ще маю тобі позувати. Це вже літа. Повірте, будь-яке рятувальне судно навіть за мільйон миль помітить цей шедевр. І настане той час, коли ми запалимо смолоскип свободи і позбудемося цього страхіття. Ну що, нічогісінько вийшло? Еге Як там наше повні свободи? Чудово, йолопе. Я все чую. Ну чому б нам не позичити вогню, Марті? То дикий вогонь. Хто ж розпалює смолоскип свободи диким вогнем? Три Мелмане. Я вже Терри більше не можу. Не можу, не можу, я просто не можу. Вогонь. Вогонь. Вогонь. Вогонь. Вогонь. Вогонь! Вогонь! Вогонь! Ні-ні! Ні-ні! Рано ще! Вогонь! Романе, не скачи. Алексу, стрибай, стрибай! Не бійся, коти завжди приземляються на морду. Подача лихо ти, а не кіт. Ти маніяк! Ти її спалив. А бодай тобі. Бодай ти провалився. Може, гайнемо на кайфову половину. Ану, вгамуйтеся, сядьте всі на місця. Я прошу всіх заспокоїтися. Не смикай його за хвіст. Сядь, розведіть цих двох по кутках. Ти туди, а ти туди. Все, сидьте. Пристебніть паски безпеки. Його королівська величність незрівнянний і так далі. і так далі. Самі знаєте, ура, поїхали. Мушу визнати, усіх. нас дуже зацікавили ці здоровила з Нью-Йорка. Я, я. Кажи Віллі. Вони симпатичні. А я полюбив їх перших. Я ще раніше полюбив ще задовго до зустрічі з ними. Я полюбив їх ще з народження. Замовкни вже. Отже, відколи я себе пам'ятаю, нас усе життя цькують і жируть безжальні фоси. Фоси! Фоси йдуть! Рятуйтеся! Любимо лемурів. Це кухарська книга. Морісе, вгамуй їх. Це Заспокойтеся. У цю мить на нас ніхто не нападає. Отже, я маю геніальний план. Він такий. Треба, щоб ці здоровила стали нашими друзями. Ми поселимо їх поруч, і тоді під захистом містера Алекса заживемо нарешті в безпеці і позбудемося цих ненажерливих фос раз і назавжди. Це я придумав. Я придумав. Так. Я сам, сам. Стоп, стоп, стоп, стоп, тихо, народ. Я хочу дещо сказати. Хвилинку. Ніхто з нас не думав, чому це фоси так злякалися містера Алекса. Хто зна? Може, і нам слід його боятися. А раптом цей містер Алекс іще страшніший, ніж фоси. У мене від нього аж мороз по шкірі йде. Морісе, ти ж руку не піднімав, отже, твої натяки слід вилучити з протоколу. У когось іще мороз по шкірі йде? Ні? От бачиш, сиди мовчи. Коли здоровила прокинуться, ми подбаємо, щоб вони прокинулися в раю. А кому ще? Коржиків? Хто хоче? Алексе, а наші вже гуляють на кайфовій половині. Та ми для тебе знайдеться місцинка. Дякую. ні. Я тільки хочу сказати, не сприймай цей острів так вороже. І, можливо, тобі тут сподобається. Марді, я стомився. Я зголоднів і дуже хочу додому. Може, все ж таки спробуй. Подумай бо для повного кайфу нам бракує тебе. Рекламним агентам не турбувати. Це він. Хто там? А ти спробуй вгадай з першого разу. Так? Ви щось хотіли? Може, впустиш мене? Не зрозумів. Я поводився дуже негарно. Я обміркував усе, що ти сказав, і вибач мені. Ласкаво просимо до вілли Делла Воля. Заходь. Ноги витри. Мій дім, моя воля. Алекс. Почувайся, як удома. Справляє враження. За рахунок закладу. Пригощайся. Це ж морська вода. Еге угу. ж, а ти не ковтається тимчасово, доки водогону ще немає. Ну, час попоїсти. Хто хоче скуштувати природну їжу? У тебе є що попоїсти? Є десерт. Небо на язиці. Водорості на паличках. Водорості. На паличках. Ти спершу скуштуй. Смакота. Як смачно. Я радий. Ну як сподобалось? Хоча трошки лимончика не завадить. Смачно, дуже смачно. Краще й не буває. Ні-ні, буває. Ти на це поглянь. Яка краса! Це ніби мільярди і мільярдів вертольотів. Зірка падає. Загадуйте бажання. Мені б великий такий соковитий шмат м'яса. Знаєш, Алекса, я трупом ляжу, але здобуду тобі завтра м'ясо. Слава честі! Година вже пізня. Мабуть, я піду. І мені час спати. Солодких усім снів. це ти робиш? 27, 28, 29, 30. 30. 30 чорних і 29 білих. Отже, ти у нас чорний у білу смужку. Все ясно, бувайте. Бачиш, Морісе, він шукав у свого друга бліг. Він справді лагідний, ніжний. Звір. І як це у тебе від нього, міг іти мороз по шкірі? Ти тільки глянь, він такий гарнюній, як іграшковий. Не думаю, що він шукав у нього біг. Думаю, він хотів від нього шмат відгрести. А мені начхати, що ти думаєш. Уже скоро ми виконаємо мій геніальний план. Треба тільки дочекатися, доки всі вони міцно поснуть. Ну, і довго нам ще чекати. Антарктика. Оце припливли. Прокидайтеся, містере Алекс. Прокиньтеся. Містере Алекс. Прокиньтеся і сяйте. Пора вставати, містере Алекс. Ну все, підйом. Смокчеш палець? Де ми? Що сталося? Тихо! Що таке? Тихо, заспокойтеся, здоровила. Доки ви спали, ми просто перетягли вас у наш райський куточок. Ласкаво просимо на Мадагаскар. Мадагащо? Куди? Не Мадагащо, а гаскар. Марті, це ж точнісінько, як фреска у мене в зоопарку. О, ні, друже, тут усе справжнє. Ну як? Краєвид нічогенький? Тут усе точнісінько таке, як на твоїй картинці, тільки справжнє, на натуральне. Може, пробіжимося, щоб розігнати кров по жилах і вдихнути на повні груди свіже повітря. Хто зі мною? Ну ні, я, мабуть, не зможу. Ти хвач. Так? Ти вже граєш? Ти квач. Так. Тепер ти. Алекса, годі. Не казися. Годі, Марті, я вже. Я все. Ти виграв. Аби шалися. Не псуй весь кайф. Я дві доби не їв. Рівень цукру в крові низький, я геть знесилений. Не в тому річ. Я вже зрозумів. На природі треба бігати інакше. Ану, вставай на всі чотири. Звільни свого внутрішнього лева. Ну, хто з нас кіт? Марті, я, мабуть, не. Ні? Кіт? Ось то кіт. Ану, стартуй. Ось так. Як Пішли на газ. Добре. Токіт, тикіт, хто кіт, тикіт, хто Хто кіт? Хто кіт? Хто кіт? Хто кіт? Хто кіт? Я кіт! Сюрприз! Сюрприз! Ух ти! Ти квач! Кіт моторний і швидкий. Я лев крутий, моторний і меткий. Мов вітер крилатий, ось я який. Дамо собі волю. А це вже по-нашому. Ти глянь, я жив. Хто кіт? Хто кіт? Хто кіт? Хто кіт? Хто кіт? Марті, Марті, Марті. Правду ти тоді казав? Тут Супер кльово. Правда, Милборе? Я наче в раю. Бачиш, Марісе, тепер містер Алекс наш друг, а фос і нос сюди не поткнуть. Можна сказати, що план не вдалий і все склалося якнайкраще. Алексе, а ну скуштуй ще оце? Як добре. Я знову король. Король? Так? можна ж Алекс, покажи на їм свій номер. О, навряд чи у мене щось вийде. Добре, леді і джентльмени, примати будь-якого віку. Радійте і вітайте на дикій природі король Лев Алекс. Починаємо. Мі бемоль. найкрутіший король. Якщо він король, то де ж його корона. От у мене, наприклад, корона є та ще й дуже гарна. І між іншим, у мене на голові, бачите, не впало, ні. А ну тепер ритни. Такого брате я від тебе ще не чув. Молодець, дай собі волю. Вибачайте, але ви гризнули мене за зад. Та ну, ні, не ні, так. Алексе, що ти накоїв? Ти мій зад гризнув. Ні, не кусав. Чи він мене взад гризнув? Що собі дозволяєш? Я? Ну, я. Чого кусаєшся? а того, що ти для нього обід. Що? Перепрошую. Божевілля якесь. Годі Морісе. Ну, гризнув легенько за попу. По-дружньому, що тут такого? Ось нагризни мою попу. Отягся, Джуліана. твій геніальний план провалився. Слухай, що ти верзеш? Насправді твій друг першокласна машина для полювання і добування їжі, а їсть він м'ясо. Тобто таких, як ти. Та ну, ти що? Гаразд, Морісе переконав. Я визнаю. План провалився. Годі ілюзій. Ми приречені, поси повернуться і пожеруть нас, бо ми всі для них лише м'ясо, свіже м'ясо. Я м'ясо, я м'ясо. Містера Алексу не можна тут лишатися. Його місце серед хижаків на тому боці острова, де живуть фоси. Владою, що належить мені за законом джунглів і так далі, і так далі. Проганяю тебе. Гав, стривайте! Ну невже я для тебе м'ясо? Так. От бачите, я ж казав, що він що? Що ти сказав? Так. Здається, він озвірів. Чекаймо! Марті, біжи. В десятку. Влучний постріл Морісе. Дякую. Марті. Вибач мені, Марті. Та що ж це зі мною? Ні. Що ж я накоїв? Точно. Я монстр. Втікати. Втікати геть. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what What a wonderful world. I see skies of blue. and clouds Назад до території хижаків три милі. До території Фос одна миля. what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends, friends saying hi. once lived road. There's not much more that I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Що ж я накоїв? Подумати страшно. І все через мене. Це я винен, що ми тепер без Алекса. Як як же нам бути? Я знаю, як бути. Треба придумати, як його врятувати. Добре. А вище носа, адже ми нью-йоркці міцні, живучі, нам море Пополіно. Так? Е? І ми не станемо лити сльози, наче кубка Мелманів. А це вже ні за що. Глорія. Мелмана, це не я, ясно? Це пароплав. Пароплав! Пароплав? Це ж він по нас повернувся. Швидше. Треба подати сигнал. Он де він! Агов! Ми тут! Мелмана, давай! Друзі, що це ви робите? Мелмане, тримай! Сюди, сюди! Легше, легше, це моя шия. Мелмане, не смикайся! Ми тут! Ми тут! Пливіть сюди! Дивіться, він повернув. Повернув сюди. Він нас помітив. А він пливе сюди. Це просто клас. Ви сигнальте, а я побіжу по Алекса. Ану, гальмуй. Тобі не можна йти туди самому. Ану, я ж Алекса знаю. Щойно він почує, що ми врятовані, і у нього все минеться. Там люди, вони нам допоможуть. Мелман правий. Люди завжди все знають. Ну, посигнали їм ще трохи. Так, так, це вже значно краще. Ви? Я не розумію. А де люди? Ми їх повбивали і поїли печінки. Едва купилася. Жартую лялю. Цілі твої люди. Гаються собі на шлюпках додому. Стривайте. Я ж вас знаю. А де цей пришелепкуватий лев і наш монохромний побратим? Марті, він тут. Що? Куди він подівся? Що не ж був тут? Він побіг по Алекса. Він там загине. Хлопці, наш монохромний побратим у небезпеці. Отже, тут є для нас робота. Оборджурнал. Десант на територію ворога. Ванський. Наше завдання причарувати аборигенів. Ріко знадобиться спецобладнання. Це вкрай ризикована операція. Прапор навряд чи виживе. Що за? Алексе! Виходь, Алексе! Пароплав прибув! Їдьмо додому! годі вже тобі. Там пароплав. Ми повернемося до цивілізації. І все буде так само, як і колись. Не підходь. Будь ласка. Я ж монстр. Алексе, ну який ж тебе монстр? Ти мій побратим. Ми ж команда. Ти є. Згадав? Я не хочу тебе скалічити. А... Алексе, я без тебе не попливу. Алексе, а я пригадав одну пісеньку. Чудова пісенька. І гадаю, ти її добре знаєш. Я їду від вас прощатися час. він живе в наших серцях. Ну ж бо, давай. Підспівуй. Слова ти знаєш. Лише два слова. Будь другом. Самому співати зовсім не цікаво. Алекс? Ви на хвильку. Алекс. Ря... Рятуйте. Рятуйте, Алекс. Рятуй мене. Допоможіть. нас план? План? Оса їсти, оса ням-ням. По-твоєму, це план? Оса сій! здобич. Моє. Алекс їсти. Алекс ням відсурався від мене Марті. Слухай, я ледь не помер з переляку. Навіщо було таку роль вживатися? Їй богу, я не розумію. Ми врятуємося. Друзі, підіграйте мені. Повторюю, це лише вистава. Моє. Моя здобич. Це все моє. Це сам цар звірів. Тікайте! Бійтеся! Пожалій мене! Бійтеся! Я лютий, кровожерливий і грізний. Я ще молодий, я не хочу вмирати. А ви. Я? Вам ще мало? Тікайте, доки живі. Викличте поліцію. Він психопат. Це моя територія. Ясно. А вами щоб на моїх точках і не смертіло! Так. З поверненням. Я геній. Хваліть мене. План спрацював. Спрацював. Який я розумний. Я тут найрозумніший. Давай, танок робота. Я геніальний король. Я супергеній. Я король робот цих мавпоподібних. А що у нас на обід? Заплющ очі. А навіщо? Кутко! Що заплющив? Щільніше. Слухай, сер. Не підглядай, все все. Ріко! Банзай. Відкривай люк. Ядро в жерлі і жуй. Жуй активніше, щоб розсмакувати. І? Ну, ніби непогано, так? Якщо ні, є план Б. Це смачніше, ніж м'ясо. Смачно, смачно. От Котик полюбляє рибку. Гаразд, я хочу сказати тост. Інколи він, як той черяк на дупі. Повірте, хто хто, а я це знаю. Та сьогодні він довів, що живе серцем, а не шлунком. За Алекса! За Алекса! Ну, все, все, годі. Ну, що скажете? Гайда в Нью-Йорк? Не знаю, Марті. Ти стільки про це мріяв? І хочеш повернутися? Та мені байдуже де жити. Аби ми були разом, а все решта то дрібниці. Ну що ж тоді? Алло, Ріко! Мені 300 порцій. З собою. Так, так. Але ви ще тут, я хочу сказати про мову. Тож усі постуляйте, будь ласка, писки. Дякую. Поворушивши довго і старанно мізками у своїй геніальній голові, я вирішив подякувати тобі за те, що ти приніс мир на наш острів. І за це я хочу нагородити тебе цим пригарним прощальним подарунком. Ти що? Я не можу прийняти твою корону. Не можу. Та бери вже, у мене є ще більше. Навіть з геконом. Диви, як скаче. Давай, Стіві, давай, Стіві. Ну все, бувайте! Прощавайте! Бувайте здорові! Ні пуху вам, ні пера! Бувайте! Моріса, в мене вже рука болить. Помахай замість мене. Ти що, заснув веселіше, махай. Знаєте, доки ми допливемо до Нью-Йорка, там уже сама буде. От я і подумав, а куди поспішати? Може, заїдемо дорогою ще кудись? А може, в Париж? Точно, це моя мрія. А я хочу в Іспанію. Еге биків дражнити. А Фіджі? І в Канаду можна? Там ліки дешевші. А я би ще колись і сюди в гості заїхав. Неодмінно. Шкіпере. Може сказати їм, що у нас пальне скінчилося? Ні. Е, усміхайтеся і махайте, хлопці. Усміхайтеся і махайте. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You I love how all the girls I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you cute. And you don't need no makeup. Original cute body makeup and man. Woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic. Woman and nice, sweet, energetic. Big body ocean at the big Titanic. Woman in nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic. Woman and nice, sweet, fantastic. Big body ocean at the big Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Woman, you cured? And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. What about the cute? And you don't need no makeup. Original cute body make a man mad. Eyeliner. Funny face and make man mad up. Nose powder. Funny face and make man mad up. black your eyebrow. Funny face and make man mad up. Got your lipstick. Funny face and make man mad up. Woman, a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, they're nice and you don't get thick. Rich about the ocean at the big Titanic. Woman, a nice broad face and a nice hip. Make man flip and bust them lip. Woman, they're nice and energetic. Picture for the ocean at the big Titanic. Whoa! move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. Three, two, one.